Присяга. Кашхи операцирен подрывниксем ганамар Разведчиксембе патрульде жүрені бәйтсем базына тол шудылсан тен таврынчыш. Нумайжы ураран үгеспеге ғывынны. Вижешін фашистсембе ынзыртан тел болзан бергелешні чухаманны. Унбек чухне зэм салхулы булаганчы. Халя аслы уяв жын хавасланны бе елда елгына кулашы. Кулышла хылапсем шаптарашы, кашны ехывы житне даран ягарах жат. Перизем шүйш кастарны, тепризем сухал хырашы, ады бушмагизене тазыдашы. Вуны сехетре ялавзембе лозунгсем шакса габырлатны ішнене, иге енчен стройба удаган шинзем бұрса кетіш. Перезем совет партизанезем, тепризем халық шәрін жолне жолнежізем. Пурде хыма трибуны умне взводын взводын майлашсадычыш. Халық шәрін бе партизан отрядне ерце біраган командирзем трибуны жіне улықрыш. Кәжек візем батне шивықри ялзембе ғулазенжен келіні бырзатачыш. Юлдаш сэм, тере Эдвард Осташинский. Польшыри рабочизен в вырынды комитетжебе Краёвы Рада Народова хушныбе митинг ужылны дезе жутлыбыр. Эшнери шинзем пір харысах више челхебе интернационал юрлазы яджыш. Вырысла, полякла, чывашла янраган юра чуна Фашизм Фашизмба пәдім вая хурса керешме юрыхышын пурде алы жупрыш. Ундан Асташинский совет халыхебе Польшыри эшшіннізен туслыхе оккупаций режимне теп туза, фашизма шемірсе ма бұлжаган хватлывы зенчен перейкен негалары де Турханов азымақ бачы. Полковник халыха тәнжері ларуда руба союзниксем кыжал икіміш фронт ужасы жінчен галары. Гитлер шаре пур жерде де каялла жагать. Анчах шабы жузыр мар. Куен женилзен, она аманны тискер кайык падалнаштарма булать. Хывырақ біледір. Кашкар вилмелле амансан да не ерме брахмаш. Хыйне тытма пыны шин жіне керек хыжан да сиксе лармахадыр. Вғытра влермезен, кашкар сывалат те тебір худ садырду Фашизм выжі кашкырба перех, она хыйын шыдыкне, Берлина хвыртрах хуза керце шап сабрах малла. Пәдім тенчері халықсем шав телелі саманда кедеші. Эбір күнда паттырын шабышны, херлі шара шав пар хадарлы же тузап дерме бұлжать. Пирен отряд күнзірен ешлыланза вайлзі бұрат. Малдана хына тулымар взвод темешеш пулатчы. Партизан юхымен штабе кыдартны бе, паяндан бушлаза вăл совет партизанесен пәррремеш антифашистла бригады болсадрать. Шак хыбара илтсен хавасланы çынсем хучен урра Ундан полковник хэнь бригады юлашки жабы жүзенче миже фашиставлернине, миже танкпа броневиге сирбетсе яныне, Мише пуйза чугун жол шинчен каласа бачы. каласапачы. Юлашкинчен аслы уяв ячбе пурнеде салымлары де отряд командовании кыларны приказа Ун Унхышын адам краковский бухынны жінзіне халық шәр саламлары. Юлдаш Сэм тере Эдвард Асташинский. Сталёва воля хлынчи работницызем, совет партизанизем вали парне қадірлезе хучыш. Эбі вартаныш ішлеген халық советі яджібе Турханов юлдажа барадып. Асташинский херлі бархатран туны ялава шеклері де полковник еді Ялавын пір енне Ленинсон үгерне. Тада ұлдын тәслі тірлесе вырысла, полякла, пәдім тәнжірі пролетаризем пірлежір, бірде чонлық, шендерет пір. Тебір енне совет партизанезен пірреміш антифашистла бригады тесе жирны. Шак парне партизансене хыды хавасландарчы. Кашны шарбайын хын ялави бур. Халенде партизансенде ялав бур. Шаванба отряд ричензем шарды бекех туйма бұшларыш. Турханов малдан Асташинскибе ытты хыназыне ыдаласа чуптуғыры, ондан партизансене херлі аллай алла илнебе заламлары. Вара хыды савынны жінзем, нумайчен алы жүпрыш, тада ура кышкырчыш. Юлдашсем, Тер полковник. Ака біріне мірді чаплыранда чаплы вғыт шивғарса житрі. Эбір присяғы бама бұшлад бір. Шак них шан ман мизмақсыне ман хышын бұрне де елден мелле қалаза бұрыр. Партизанзем шеш бұжала қараза хыды жымырдаза тытрыш. Эбе, Совет Союзін патриоджі! бұшларе отряд командире. Эбе, Совет Союзен патриоче! Хорба каларыш партизанзем. Херле вайне тұрза, хамирікпе совет партизанын ятне ежнадып. Шав мухтавлы яда, яланах тивішлі пулма сымақ парадып. Фашистсем тыван халға пусмырда усырасшын. Унын ывыле херезіне чурана каларасшын. Эбе, фашизма теп тумазыр хеш пыжала алран вежертместеп. Партизан зенреденже дисциплиналлы, числыда хастарлы боец пулма. Хама баны адан заданизіне керек хыжанда теріс запыма сымақ парадып халық бе телейжін, патшалық интересесемшін, нациссен пусмырне вғытлыға керзе үкне халықсене, каларасы каларасыжын юлашки ламе юлмичен шабышма булады. Эбі пығынза драган бірден бір правительство, совет правительстві, Эбе чун жеререн парынны партии, коммунистсен партия, візем хушны маншын ширіп закон, Візем бей әбі Польша шәрішінче шапшадып. Польша халыхе тыван халық. Вăл пирен шанчыклы союзник. Шаван байыбе поляксене тванла хизеплезе эшреде, шабы журада яланах пулыш сабыма сымақ парадып. Тень варжыра вилмелле пуле, варамана тыван халықшын, совет правительствебе коммунистсен партий жын пушне хуны десе шутлар. Эбе, хам сымахыма тытма білмесен, шабы жура тұршманран хыраса тарзан, е прикасыр кайалла чаксан, мана пурде судынчык тесе питлетчер, ылханчер, закон бек қажарузыр, айплаза берсе бірақчер. Юлашки сымаха каласан, пір гана пурде шыпланса тачыш. Присягы сымахызем чуна дивзе әмірліхех асыра юлчыш чынахах чаплы заманку. Кашнее хы епле пызыкта яваплы эже худшынныне пиде аван туйза илчче. Хыды хумханны бе шинзен кучызем ялдыртадашы. Кагаресем хывырт шекленсе анашы. Турханов Дрибуны жінжен анса халғымне тухрыде, сылдым жыргуши жіне тұрса херлі ялава чуптуре. Вара ытти командирсембе боетсем де пәрін хышын тепри ялава нихшан шере үкерме бір тезе тубадуны бек чуптуриш. Юлдашсем, тері Турханов хумханулла сазыба. Сире пурсырада присяга баны ядебе чун салымладып паяны бир юны хірхенмезір, юнымырсене шеллемезір, кирлі пұшы мырсене хума да хадір бұлса тұшманба хастарлын шабышма сымақ падымыр. Шав чаплы сымаға них шандан маныр. Совет партизанин сымахи хуржыранда шеріп, шавна ялынақ асырадыдыр. Сывы бұлдыр Совет Союзе, сывы бұлдыр коммунистсен партия Сывы бұлдыр пәдім жерей қалықсен туслығы. Сывы бұлдыр перін шәндеру. Митинг хышын хыназы милзегіліні барнезіне валішсе бачыш. Кунда тутла бачимеш, таза бе пит жылызем, суғал хырмалды қадырзем, субын тавражы, темде бұр. Вара вырмана саланса абат ширіште, юрлама ташлама дыдынчыш. Савынышлы кеве кашченех янараре. Вұржы вучы ялкыжать. Пинде тұхыржыр херіхтваттымыз шулхи жүргінне, Польшыра партизан лавыржа анлын сарзаяма пиде майлы вғыт бүлжі. Херлі жартух енчен шелді ұлбек шымырзе келеді. Хелле Гитлер ставки хевелдугыш фронтне ик шыралы дивизи кылар сатратнычче. Халя вӹсенчен худ çине ширны ячĕсемпе номерсем кына юлнă. Пәресем тыт кына барынны, теприсем мӹнь бур Ленинград Ленинградпа, Псков, Новгород тавражсенче, е ба Днестр хушинчи уйхерсемпе хула ялсенче çрсе Резервсем йышса житнне фронт вара шенерен яны дивизисене арман беке хавырдать. Ирексерех Францибе Бельгире, Данибе Норвегире, Голландибе Италире, Грецибе Югославире, Чехословакибе Польшыра гарнизонзене вайзырлатмалы кет. Окупаци режиме пур жерде де шурхи бұрбегех лажырдатса жүргаланыд. Пәдім Европа дырық партизанла варжавутты ялгышма бұшлары. Херлі жар Польшыба Совет Союзы чиги чигіпатне житсен, Любліні воеводстві Гитлер шарынчы вықри тылі булза юлчы. Тылра лыпкы булмазан, шар онышлы жабышма бұлдараймаш. Люблин шыныра вара немішсем жын лыпкы бұрныш бітмелі бек Совет партизанезембе халық шарын батальонезем фашисіне пұр жерде де кун кытартмашы. Юлашкива варман вырмансенчен тухса ялсене, тада пачкрех хуласене те хыюлынах табынма бушларыш. Пір уйхра партизансем Янов Любельский, Краснобрут, Улянов, Тарногрут, Туробин, Билгарай, Сусец, тада ыты хуласенчи немеш гарнизонезіне аргатса дыкрыш. Вепшпа Танев Юхан візем хушинче вырдаган ирике кыларны район консерен сарылса бызыкланса бырать. Маю ихінче свет партизанесен теп вэзем, Янов Рманебе Белгарай варманесене тада Сольская пущина пуштарынчеш. Унда Турханов полковник отряджесер пушне тытканран тарна совет офицересем. Пркапюк, Чепига, Наделин, Шангин, Василенко, Тада ытты юлдашсем ерце бұраган партизан отряджізем немішсене каныш памашы. Шав отрядсенже мін бұре вижі пеншін ытла. Унзыр бүшне Парчев, Немиров, Липск ұрманезенже совет партизанезем кунзіренех ешланза бұрашы оккупантсем малданах партизансене полицибе жандармери тада вырынды гарнизонсенче пухна карательсене ярса петерме хытланса пыхрыш, анчах усси булмары. Партизанзембе халық шәрін батальонесем вәсене тебір худ хуласене хваласа кертсе хупрыш. Малашне де әш шаплыбех юлзан, фронтра драган гитлер шәрі пір вғытрах игі вуд хушынче хезінзе жунма бұшласы каламазрақ баллы она шар командование лайық сесірі. Вара фашистсем шулахи кампании пышланыччен, хыйсен тылне партизансенчен мінледі бұлін тасатма шуттытрыш. Гитлер ставки хушныбе, фронда каякан шар эшелонезенчен, июнен сакырмышыбе, тохырмыш числызенче, Альтрохтер генерал-лейтенантын шәр алытваттымыш пехота дивизии. Гешін генерал-лейтенантын икшір вун вишміш пехота дивизиінчі хышпыр болксембе батальонезем. Эберхард генерал-лейтенантын шершитміл тваттымыш пехота дивизии тада СС шәрін тваттымыш болгібе мыты батальоне Люблинран кондыр енче анса юльчеште Липскпа янох фырманезіне пур енченде шавырса илчеш. Шапла вичбин партизана хириш Гитлер генералізем Водр бин фашист каларза ячеш. Кашны партизанын вуны карателбе жапшмалла. Винтовка партизансен винтовкасембе автоматсем тада ручной пулеметсембе шымыл минометсем гана віземде бүлінші деліксір. Фашистен вара артиллериде, танксемде, авиацияде бұр. Анчах партизан сене халыға иреге қыларас әміт хавғаландарад. Шаванба візем пөтчен, ширім тұшманба шабышмада хадыр. Нацисен унбек әмет пулманда пуласта жүк. Шаванба візем хышчух вуннын пір партизана табынмада хыяймашы. Хыравшысем шеш вуннан бір жынна табынашы. Чынлық бірде, эбір шындерет бірек, теші партизанзем. Июнен вұндватымыш күнінче, Бранев шывехерінче юнлы жабы жұбылзайрды. Үйсір фашистсен партизанзене урны бек табынчыш. Аттакы хышын аттакы. Анчах халықшын тавраганзем піршиттек айыллачак марыш. жемен херзе бұрса зәнбек хаярын жабышрыш. Вара візен позициясем умне кашны аттакы хышын шержер фашист вилли вырца юлать. Юлашкинчен партизанзем хыйзем вырманда сиксе тухрыште урра кышкырза нимешсене контратта кыларыш. Карательзем шавдери хыватлын табынныне чыдаймарыш. Вильнизембе аманнызене тада шар хадерезене барақса, юханжы вурлы ним ергезір каш садарчыш. Шабыжы уйне игібін фашист тада темен чухле шар хадерезем вырца юльчыш. Тебір гунне пірлешне партизан отряджызем, Сталёва воля, Клеменцув, Бил тавражынче тышман унгине темиже вырындан татса тухса, сольская пущына бұрса кечеш. Кунда візем Шангинба Ковалев ватажызенчи вишер сагырвуны партизанба бірлешшіш. Турханов бригадыбе халық шарин батальонезем мінбуре пен малдан хибекех, янов вырманне юльчіш. Турханов үйтнебе совет самолетізем ша вармана шар хадірзембе абатшимеш улды тоннытларах парашютпа андарзах варчыш. Сольская пущери партизанзен патронезем сахаланса юлнычы, Абат вара пӹтембех пӹтнечче. Шавынба вӹзем Турханов отрядебе пӹрлешме шутларыш. Июнен вунса кырмышынче Люблин воеводствин кындырбайынче херюлле çапышу пучланса кайрре. Анчах темле судынчык шабыжу планне немешсене пілдерні біргі партизанзен пірлежесі пулмары. Шерле патрульзем штаба палламан жінзене илсе пычыш. Эбір Сольске пущери партизанзен шығыну жізем. Пере Турханов полковник кирлі. жән пірі. Турханов тені эбе пуладып. Сиремен кирлі. Итрі полковник. Шак шырыва помагилдемір Хевенчен ширу саты тарчы шихын ұжы. Хизепле Владимир Александрович, шыпын вулары Турханов. Паян ерденбек, янов вырманне таврына сыжын, юндық сажап шырымыр. Анчах кара тілзен, ункине татма май келмері. Эбир пызык шуға дузем лару дұру тадаутларах йывырланчы, шар хадресем пӹтсе кашни боец пушне вуншар патронба икшер гранатта кына юлна. Ават жіне рех паяны бир пӹр жаяман. тилжа яман. Суранланнисемпе чирлисене сеплеме эмел тавраша Ун Унбек зэн шу вара икшер алранда иртрі. Эзір вғытра булшмазан карательзем береші жемірзетік ма бұлдарашы. Пірлешне отрядсен командывыне шапладума жуғышлать. Янов вырманчи партизан зембе халық шидес игі вейші күн хұшынже немішсене пұр хаярын табынмалла. Вара тышман командывыне бере шавырсаилні шар байызіне сирін бада күжармадыдыне. Эбер хамра хириштраган тышман вайзырланныбе узы курса, июнен шеремиккем жінже, унын унгине татса дуғы бірда, танев шыве урлық Жешуф воеводствинчи фашистсен гарнизонезене шемерме тыдытны бар. Партизансен теп вайзем кындырыенне сен, сиссен карателзем янок вырмани паденчен гайса перех валама дыдыныш. Вара есірде тышман унгенчен тухма булдарадыр. Малашне леш шабжас Сибирги Жешуф воеводствинче калаш сададылы бар. Шак ба келжедір болсан, есірін урық план болсан, Пире халех салам Саламба аяла пірлешне партизан отряджесен командиресе малы бұсына. Шакширова вулазанах Турханов Краковский бе Асташинские тада комиссаров па Савандеев везен весен шуғышне ыйтса Пэрне Пәрне бірі пулышмалла бе командирсем пурте келішіш. Эзир мишен ұйтры полковник шихын Ултын хураллары лежі. Лажабайы, шуранах, зіне пусса жемелле бүлчі. Соколов, чэнчі Турханов. зіне күлзе жүремелле зэнчэнь вуниккешне уйрза памахуш. Кашны лажа шүрме урлы шершер килограмм патронба граната шықса шакчыр. Сольская пущына таврынсан лашисене пусса жеме бұлдарашы. Шаванба самырдарахизене дытса батчыр. Шерушіне ответ бұлади, ұйтыры шықынушы. Эбір сирін планба келешетпір. Ташман ұнгін жән туғас сешін шабы жұбышлатпір. Хылыр командирсене калыр. Чывашсембе паляксем бірлешне партизан отряджізіне малашне де вайшитне даран пұлш сабырыш. Тавдабуш. Чеш парза калары шығынушы. Шав блана бурнышла тілішпе, яно фурманчи партизан зембе халық шарын вая мобилизацилемелле Вермах генералізіне ұлдала сешім ұлмар, візем тақшанақ вірінсе жетіне. Шабақта партизан лавыржы шав мұнғымылы шар бұшлығызіне час-часақ аптыратса үгерет. Кашсерен Янов ұрманне совет самолетізем келе-келе парашютпа тірлі қадырзем андарсақ варныне білсен, Гитлер генералізем, партизанзен теп бөйзем, сольская пушрамар, Янов ұрманже денег барба келішіш. Вара пірлешне партизан отрядізен командирезем шуғышланы бекех унде вижі полкраны ккешне Янов вырманы патне кучарчш. Июнь уйхын жінде Александр Невский яджібе хизелпеленеген партизан отряджы ерхіне ирех Сольская пущыран шемірзе дұқса карательсене атакылары де пәррсе ытларак ұтларақ шабышны хышын тұшман унгене татса, танев шыве урлы кашса кайры. Унхыщын, шух воеводствене ытте отряд семде шелдавыл бек пырзагерзе немішсен гарнизонезіне аргатмады Ун Унбек чух ташман тылэнче паникада пранать. Хальде жаплах пульчы. Оккупантсем чугун жул станцизембе пәчік хулазенчен воеводство центрне дармада пратрыш. Паника керегышта да хырушы жешуф воеводствинчи паник кышинчен тебр куннех малдан генерал-губернатор резиденцинче ундан Гитлер ставкинче де білчіш. Кешех Альтрохтер генерал-лейтенант ставкран вұртын телеграмма илчі. Унда шапла каланычы. Жешуф воеводствене пырза херлі бандызыне халех хуза жетсе жавырза илерде, пәршін юлмечен вілерзе бдерір. Приказа пурнышланы жинчен июнен шеремиккіміш числычен рапортлар. Гитлер шут тума гешін ба Гешенба Эберхард генералземде лайық білеші. Ставка приказне вғытра бұрнышламазан әже тимлі тума тұрышман дезе, суд сыр персе бұрахеш. Хыды сехерленсе юкне генералзем, жешуф воеводстве тұрық шымырзе бұраган партизан отряджызіне пәдерме мәнбур резервізіне тада танксембе мотты батальон хакаларса яджыш. Унзыр бушне Янов вырмане давра тоны жарзенчен пір пехота бе СС шәрізен полкне илзі кайрыш. Шак хыбара Турханов отряденчи партизанзем шымылынақ сывлаза ячыш унчен хыжы пересем самаях пужа уснатчы. Пуринчен ытла Айкашев майор хыды сехерленнетчі. Пире сутрыш, ушынах каланчывыл хый шанаган партизанзем хушинче. Турхановын йылы жапла, чывашсене выл нимбрынне де хумаш. Сольская пушыри вырысембе укранин цене шылас сижень, пире табышне хупма келіші. Мәскін жываш сән хамырдан шыр хут вайлырақ тұшманба шабышса вилесі шеш үлчі. Шапла, вилесі шеш үлчі. Кара тілзен тіп вайызем, яну фырманне бірақса кайны жінжен білзен, айкашев ерші паникерзем шыла жыртыш. Калашас пулсан да хывыртырақ, немішсене табынасы жінжен шеш калашаган бұлжыш. Мен кетсе дырат бір хайбір күнда, візем, Хавыртрақ вұрмандан тухмалла да, Прыка пюк отряджізем хышын, Карпатта візем хушыне тарза үкмелле. Унда словаксем, візем вырсене поляксенжен ұтларақ кымыллашы, Пирін шылны шавында. Шавын еші кала жүзем жінжен Турханов мар, комиссаров па Савандеевті лайық білзедіні замполит паш штаб начальнике иккӹжде жешуф воеводстви урлы ачса карпат тӹвӹзем патне васкамалла тенебе килешнетчче гитлер çаре слова керен жагасса кӹтседыма чынагах шанчыклырагын те полковник юлдаш эзермменнле жутладыр. сан шыве урлык ачма вығыр çитмерреши ыйтры савандеев карательсем иге дивизирен бірне янов вырмане паденчен илсе кайны денне Турханов хыйди тышманын кинжен епле тухасы шинчен гына шухшласа жүренетчі. Карательсен бір дивизия кундан кайры булсан те тебір дивизия шавшавах янов вырманжен тухмалли шулсене пур енжен деп Чынақта, пір-бір тетім каш, халық шәрбе бірле сасарлық табынсан, вұтлығын гран тұхма әнде, Анчах тебір бұзық вырмана бұрса керейчен, немішсем хваласа шидіште, уйра е ялда жавырса илсе, тебе ербек пітерсе хурыш. Мінле майба хыдылмаллаға шак инге крен. Балконик бұжынже пірпиде хыюлы план чуральжы. Она пурнышлас тезен, неміш не ұлдаламалла. Карателзем бире пір жерде кетсе чыр, и бир те бір жерден тұқса кайбыр. Шапладунепе вутлуун татмады. Хамырыш таллагайсыне балыртмазыр тышмана суя ербе ямада шымылрақ пулі. Тере ұшра Владимир Александрович. Халенде тышман унгене хыш енжен татса дуғасыне шеш балыртмалла. Үтті партизан отрячызем жүшуқ воеводствіне күшсағайныне шуда илсе, неміш командывыне Турханов отряджеде вәсем хышын пыраса кәтме бұлдарадь. Тышман шавнайнен тіртесен, тірлі маневрсем дуса иртермелле. Вара Сталева волях шивхынчи позициясене ширеплетіште партизансем хыйсене шавында табынасса Ку пиренеше самаях шымыладчы, балконник полковник картышине бұқса. Эбир карательсене сасардық тебір енжен пырза табыны бырда, вутлуын гыран тұқса сылдымалла пырыны бір вара пере Билгарай вырманне тарса үкмен та чарса тұраймы. Унда житсен тұршмана тепре ұлдалама пулетчі. Эбир отряда пәже байласа, вырмандырық салат саяма бұлдаратпыр. Ку хертне шатмашыне бірақны шу ерілні бекек бұлза Пәжі Пәже пызық вырманда немле ер хвармасырақ шухалыш. Вара карательсен ирексерех бере хышран хывалама малла Шак шухыша Турханов партизан юхымен не білдерді. Ответ шав гунах шитрі. Янов чен шур енелі тухас бекілі жетпір, тені шифровкара. Анчах тышманун кіне татны ғышын сирін хевелдуғы енелі мар, хевеляныш енне кайза, вислы шывы урлы кашмаллада келце свине бірзагімелі халық шәрі шиде суйықра шав воеводствора пызык зем тума хатерленет. Совет партизанезен халық шарне активлы булышмалла. Унсыр пушне сирен, коньске, стараховице, кельце, хулызем хушинчи вишке деслехре, пилікшір пілікмеш абвергруппына жырасы тупмалла. Пире развед разведорганын ӹжі хелі тахшанах интереслендерет. Хывырмен дуныбе лех барзым илтіне пілдерзек тұрыр. Анманыр, вислы урлы кашны хышында разведкаба дваси сиріншін теп задачы бұлзаюлать. Тошман гарнизоне зене шемірзе дығасыше эбір урых отрядсыне хужатпыр. Сирін теллев, пілік шір абвер группа. Шак шифровкана вулазанах полковник командирсене хыйпатне чӹндерчче. Мӹнле шутладыр юлдашсем. Перен хужымырда тышмана генчі булма булдара ди, ұйтыры Отряда ерте біраганцем пәрбіренішіне ебірт бұқса Эсі Эсе біре шанмастыны, хыды бұжырғанца ұйтыры комиссаров. Сире шанадып, шабахта хамыр хужыра шпион бурбек түйінат. Астывырха, вун закырмыш числари çапы çупланне немешсемыштан пӹлнӹ. бір судын чӹк пӹлдермени ана, Шәвӹн çинчен шухышласанах ыш выргама тытынать. Тышмана генчі пурах пулежав, асын сывлары Савандеев. Сезімліхе вайлатмаллах. Анчах маншутпа шпиона хамыр хушырамар, поляксем хушынче жырамалла. Мэншін, хараса хытрыш командирзем. Темише шул фашисен лагерінче азапланна совет тек нихшан да тышмана булышма келешес ук Поляксем мара, пірбек мар. Призем социализм дума әметленеші, те презем панзен әжен маннижын кулянашы. Эбі урхла жутладып келішмері Соколов. Немішсем, візем, партизанзем патне шпионзембе, провокаторзем яма кам білет. Тен унашкал йых яха хамыр отряда да келзі яны бұлі. Перін бөләксенбек алашададылмалла да, шпиона пұр жердеде жырамалла. Вағыт жүк юлдашсем, тері Турханов. Шпиона ытмамай келмеш бұлзан, эбер хамыр ұнба ұзы көрі Неміш шпионе бей, тілінші комиссаров. Узы курас десенде де, она шыраса дукмалла Паян перін тұршман ұнген жән мәнлі дұқсағай Сибирге қалашададылмалла хамырмен тума хадірленіне шпион нимешсене пілдересе шуда илсе, эбир пулас операция ертерме игі пландывы бір. Пірне халех пәдем отряда білдері бір, теприне чын-чын планне, шабыжу бұшлама вғыт шидетчен хамыры ұшырады цадыры бір. Кележедірі, кележет бір, шымылынақ комиссаров. Пір плане нимшсем валли, тепри хамыр валли, шаплайы. Шапла, дері полковник. Суяпланра эбир унгине Сталёва волеба юланув хулызем хушинче татса тухма хадерленнине бір. Операции июнен ширин белкмешинче бұшланмалла. Ун шинчен ядарлаза кыларна приказа кашны ротрах строй вулаза барса митингсе хушы бір. Вара суяплана шпион урлымар булзан тыткына лекне партизан урлыда булин карательзем вғытра пәліште пире көндір енче шемірсе тықма қадарленсе тұрыш. Шапла дума візіне сағалран да игі бол керлі булать. Пір полге хал шав вырында зықлаза тұрат, теприне енче вұрман вырман херінче нілсе варай бір радамы селбе Хваловитсе хулызем хушинчет, тышман жаре войзырланса юлныбе узы курса, тілзене унда табыны бірда хывырт шымірзе тықса, вислы урлыға жыбыр. Пирентеллев, кельтсі воеводстві, шидес игевичі уйықра шавында жабышмалла булать. Отряда кун анлы анлышы урлыға жарма хен бульмыжи, иккіленчі Савандеев. Унда Пантон кебер бур Шәві кебере тұтса висла урлы качасы еврақ пульме. Кебере немешсем мінле хуралланыне разведчиксем діріслезі пэльнэнде. Эбир Люблин воеводствын джэнь тұқсағайысыне партизан юхімен штабын плещей, ыйтры комиссаров. Пілеші, Барсуков генерал хошнаран шеш эбир Карпаттывызем батнелі мар, хевеляныш еннелі жагатпыр. Краковский бе Осташинскийде келсі воеводствіне кушсағайма кирлишинчен приказ илне. Халық шәрі пызык пызық операцизем дұза ирттерме хатерленет. Турханов сіделшіне топографик артты сарзахучы де, ташмана хыш вырында табанасыне херлі карандашпа папалы дөрі. Пызык стрелка Янов вырманчен авынса тұқса, вислы живе урлы де келсі Островец Скаржиско каменны хулызем хушинчи симс варманба виденне свентокшиск тавезене бұрза тұрынжы. Шағынды сен вармана шитсе чарны бір, стрелка вішне полковник. Халық шарын батальонезем свиня гура деген шүллі сырчинчи вармана бұрса вырнашыш. Шапла вара эбир візембе малашнеде де шығынса шабышы бір. Дошман унгинжен туғаймазан? ыйтрре савандеев парах, тугаймасан немешсем тада тебір дивизия илсе келіш. Вара чыррын юлма темеш хен хенрех пулі. Шав кунах командирсем пур ротазембе уйрымзвыцсенче де немешсене улдалама шырны приказа вулаза бачыш. Астабыр юлдашсем тершвізем. Пирін шолыныш жэшуф воеводствинче. Халлихи унда партизанзем шукпа бреха, шаунба немеш гарнизонизем де сайра. Эбир сан жыве урлы кажбырда ытлашши тертленмезірех Карпат тывзем хушыне бұрза Унда словак сем берет ванзене кетсейлінбегех пызык па ежінеш. Вара херлі жар бұрасса чип-чиберек бір. Онландыри, онландымыр, хорбах ответлеріш партизанзем. Хадерленю. Евын малашнехиші Турханов Турхановпа Краковский май уяве хышынах калаштатадылнычы. Куш апла бульчы. Пірерхіне полковник тузы батне бірса кәчі. Итлеха майор тервал. Сана раци керлімари. Иксімір тіл бұлы чэнь сылыш бігех керлічі. Халі Совет Союзінчі юлдашсымбе санурлы шығыны дытмағушыш. Шетменіне пірін радиста Берлин генерал Ярзабама бама де ккетселей мермір. Вăл пирн отряда лекне, эпе унчинчен сана каласа паныччы. Мен тывыбыр. Ына санбатна бірі, е хамыр отрядра хварыбыр. Ыйтрр Турханов. Юлдашын сасы чытреннебек туйныран, Краковский унчине тенгерзе пăхрде, ына мменн хумгандарнине сымахсырах сесре. Кударанчен ұшта ишлене шавындақ юлдыр, тервл. Тавда буш тузым. Уналлыне ышын тытса чымырдары Владимир Александрович. Майор калачыва улуштарма васкары. Астывадыны. Испанире çапышнă чух, интернациональный бригадыри немеш коммунистчесем разведкаба диверсии тумалли уйрым отряд тергеленечче. Унде çынсем Гитлер яны легионерсем бек тумланат чте, пір чырмавзырах фашистсен позицийсене пыхса çүретчш. Перінде çавын еші отряд тывас марши отрядне дума те хамыр майлы эшлемей келешеген немішсене ыштан тувас. Ман батальонра нимшле білеген жінзем нумай, хыжы бірізем Германире журалза үсне, варшычен ундах ішлезе бұрынны, шағын бавізіне немішсенжен уйырза Эсе светсем бек тумландарзан, альтрохтер генералын штабне пір чырмавзырақ кемелле. Апла бұлзан, разведотряд тума мен ынланай мары полковник. Шел пулинде ман батальон рейшінзем немес шарынчы ергізіне пілмеші. Шанба кашны гитлер еттіех візіне гестаппа алыне сабама бұлдарадь. Серін батыра чын немес офицері бұрдеші. Выл шанжыға девішлі болсан, уйрым отряда ун алыне мари? Турханов келіші. Кальтенберг тебір күннех әші дыдынчы. Вұл немішлі білеген поляксем хушинчен шамрық рахисене тада сынран бұқма ариец еверлізіне вуни кешін сойласа елчіде Гитлер шарынчы ергізімбе балаштарма түтінші. Сталёва воля хулынчи подпольчиксем везем валли СС шарынче тығынса жүреген формба кирлі документсем тупса Шапла Конрад лейтенантран Гауптштурмфюрер унын заместителі юлик поручикран оберштурмфюрер пулзады жүш. Игерне муштраланы ышын уйрым отрядри поляксене хура за жүренерен, тада немішле лайық пілнерен гына мар. Кирлі вғытра хызене хызем ытлада пуштақ тытма білнерен де, чын-чын эсэсовеценчен уйрыза илме нимбе май келмей пульчы. Вара лесник паднче жандарм жандармсенчен турца илнне везде ход çине ларса разведкана тухса кайрĕç. Малданхикун Канрад бăйетсене немешсембе тіл булдарса, хызене хызем мінле тытныне шеш Шак шухышпавыл шоседырых вештерзе быраган уйрым автомобильзене, ундан автоколонны автоколоннызене чара-чара таратса, ундаларса быраган салдаксембе офицерсен документчесене терслеттерчі. Разведчиксем, хызем, чынжын эсэсовецем марріне нимбеде балартмарыш. ба гитлеровецем хызене чарса таратнышынзем бірге кілен меріш. Ундан чугунчул узелне сыхлаган зенитчиксен батне негірсе везде ходын бензаба кезіне тулдарса Партизан зен базыне жок, жоқ, лиды юғаншы пуже пужы бронетранспортердынне курса, Кальтенберг автомобиле чарма хушре. Кузыфра вермахт лейтенанчебе сагыр салдак тумтирі тада весен хеш пыжалезем вырдашымен. Бронетранспортер шинче ларзабыны Гитлеровецем шыва кереші иккен. Кебе емне хывна да чыма-чыма ижеші. «Эй, шарабагардазем!» Сасыне юрее хайырлатса кышкырчык Альтенберг. «Эзір хывырыштыне мандырим, Тошман жаржывын жехеш пыжалба шар бұрлықне хурал сырхварма юради. СД, ЕСС формене тұғынны жынран немішсем ялнақ шікленеші. Айба гінезен вара сехри қыпсақ тұхад. Шывра жамбырдатны офицер басалдақсем де хыды хыраза ширан херіне тұқсата жүш. Гер штурм фюрер. Айплы кажар уйдадып. Шандалық шорықран, көштақ ұжылмалық шыва керестенечі. Урық нихшан да капла хытланмы бір. Тере намыс вырынезіне аллыбе хубырласа тракан лейтенант. Эсир хыш шарбайынчен тада ышта каймадухна. Шәрширемиккіміш мотто полкран. Замостье хулынчен шивыхри ялсене шымарда буштарма тухнначче. Келюнде кам юлны. Шакна илсен лейтенант сиксех чытреме тытыннче. Вада нембе арымсыр бушне ике пәчче кача. Фюрер хушныбек кашны удымрақ сығы бұлма маннышын сана шағындақ персе бірақ малладшы де, ажузене талығақ варас келмеш. Хулана таврынзанақ полк командирбе пірле гестапына бұрыр. Унчен оскемелех күштақ адам бе шүгілленсе жүрені педе вырынлы бұлі. Тепре күритчен. Шак сымақсенбе Конрад Юлига бронетранспортер жинелар түде шымарда қаржын кезем жіне хывза хуны шеш жалба шардым дерезіне везде ход туртарза бымағушы. Малашне Кальтенберг отряджы разведкана каястывас бұлзан везде ход памар бронетранспортер жіне ларза жүреме дыдынжы. Суя операции планне пәдем отряда білдерні хүшін, неміш командывыне мендвасы Турханова хыды интереслендерчі. Шавынба вылы ротта командирезіне тышмана күшран вәжетмезір сына задыма Малдан хиды несене икіміш роттыран шу жирцен пірсіге трен шитірі. Тышман салда кезем ытты чухнехебек, тәттім бұлзан лыплана сурынне, кыткызем бек ежылдатма бұшларыш кеншеш разведчиксем чілхе тұтса келчіш. Волкалана тұрық, хамыра хиріш тараган полк тул жудылычен Сталева волі батне күшса каймалла, тесе ширны валжанин. Тебір сехитрен пірремш ротран донесені келчі. Байдерековта немішсем кондры енне күшса азырханы азырханымен. Эбир тұршман унгіне ундан татса дұхма қадірленіне неміш генеральсем пілменші тезе ғидадь. Пула манахы пребулас. Кулса ячы Савандеев. Ща донесенине вулазан. Пәтімле дума думавас касмарха. Немеш генералізем шымылына құлдалынас шук, Тен візем хамыра ұлдалашын пір бұлға тебір бұлқпағына ұлыштарашы бөлі. Пирін візен жуғышне тепленрек білес бұлад. Кальтенберга калыр, пір бір офицерады цагілмедіріштір. Тері Турханов. Тебір күнне Конрад штаба темле самыр полковник айылзе кәчі. Ешінір, тері бол полковнигін көшізіне шықны тудыра салтса. Икшір шитміл ұлтымыш пехотты жи штаб начальнигі. Палланы жинақ. Пинде тұғыр жер херехи кіміш жулда Африкара пірле жабышнычы. Шул шинче жарсадыратсанах автомобиль шинчен сиксе тухрыде Ромель фельдмаршал шыби шинчен эбирына шықса кунда илсекилдемір. Агы унын документчесем. Кальтенберг жіне неміш офицерін портфеліне ұшса хучы. Кунда терлі бе прикасем тада топографик артизем. Турханова темеше листаран шибіштарза туны карты кызыкландарчы. Унда янов вырманне шавырсаилне полксембе батальонсем июнен ширим тваттымы жінче кашчен мінле позицизем малыне кытартна. Шавна курсан Турханов пулы мана хыпни бирки икленми пульчче Вырманды партизан зембе халық шарын батальонесене кындыр енчен игі полк, хевел анышпа хевел духыштада шүр жер енчен пір полк сықлазадым танк батальоне бе самоход кызен дивизионе де Сталёва воля хулыжи вғынжеді малла. Херлі бандызем июнен шірім пелік мүжінде ирхіне сагыр сехетре вырмандан тұқса, сан шыве урлы кашма қадірленеші. Фюрер візіне піршін юл мечен вілерсептер ме хужать. Шак историлле приказа эзер онышлын са жан сақтырадып, тәне дивизи командирін приказынче. Допрос вăхăтнче тытканалекнне полковник не пытарсаты маре, анчах немеш çаре жінчен ыйцанах çăварне шывсып нăпек шыпланзаларччĕ. Калашын мар ан каладыр. мен кирлине çак оперативлы карта çине пăхсах пӹлме пылать. Соколов юлдаш, блиндашан илсе тухса персе пырахына. Юрия хыды тарăхса кайнăпек пулза çилле калары Турханов. Вермахт офицеры келбек квагарза гер полковник тарғашын кажарыр телмірчі бұл. Эбі сире гестаповецем бульдезечі. Хошчух візем шанжықсыр офицерсіне шаплайдырсылеші. Халі ку провокация марыне сисрым. Урық сирден ним де дарса тымып. Хама чырын хварыр шеш. Чынныне калазан, халық шарын алыне барыбыр. Паляксем унчук сире тыткына лекне юлдашы бе улыштарма бұлдарашы. Вилемрен небе присяга жинжен манны немеш полковнике урых ним бұтарзады маре, блан бланне пәдембек калаза бачы. Наступление лумен шар пушлыхзем табынма балырца хуна тышман зэне, шап жол разведка туза карателзем партизансене кындыр енче вырмандан тухса атакылаза кетме анбырах чертесе Турханов Юриех Сталёва волебай Юланов хулизем хушинче шабыжулы разведка бекки туза иртерме Варавыл Айкашева иге взвод илсе немешсен сан шыве урлыга жарсатыратны табынма хушыры. Пулемет точки зембе минометсене үш не паллыдывыр. Иранир атакына каясумен везене путландармалла булать. Тыткына барнаган фашистсене ан влерір. Конвойба хамыр штаба азадыр. Пире чәлхе пидигерлі. Немішсем сирейлер цейлзе каяс тесе, юған жыв урлы хывырт кашсадарма бұлдарашы. Эзір жыв урлы ан кажыр. Везен тәттімчене хывыр алырады цадырыр. Шерле улыхра шин утны көрінмей бұлзан, вырыман херене хывырт чагырда ман приказа кетседырыр. Тері Турханов вишіміш рот тумне шәне задачылартны жух. Партизанзем кажай хиріш шабы разведку туза бұғаса неміш генерал Ульянов радраган полк командирі партизанзем вармандан тухса малды сене табынны шинчен пілдерсен вылтем беге хавасланса үкре. Херлизене вғытчен дардыр. андардыр. выл. Малды постсем кыштах ятне туса шабышкалана хышын сулағай жырана чакчыр. Эбир большевиксем валли табы хуныне ыранчен негамдан пәлдір. Полк командирі унын прикасне хывырт пурнышлары. Сылдым жиран салдаксем кыштақ пергелешне үшін юханшыв урлы кашса кайрыш. Айкашев вара хайнепаны приказа терес пурнышламары. Немешсем васказа чакныне курсан, Колпаков зводне саншыве урлы кашса леш енчи жранда плацдарм ежін махушры. Немешсем партизанцыне вутлы жумрайне турыш пыр атха хывырттеттім болса килчче. Унсырын шывурлы кашма бұшланы вăдыр шинран переде кайылла таврнас шукчы болы. Кун шудебе тумаллы сене туса птерсен, Турханов хыйн отряджібе халық шарын батальонесене Янов варманын шүршір енче херрине илсе тухма приказ пачче. Тадықлы шабы жу. Кану вăхăчче тахçанах щиитнне пулсан та çавкаш отрядра пәрршин та куч хупмаре. Базыран чималдан шар хадерзембе абат шимштеяни лавзем дұқса кайрыш. Візем хышын Соколов ут утлан разведчиксене шуржыр ене лейлзі кайры. Вара взводын-взводын тұрзатухны ротты колонныземде вараман шулесембе майбен шывынмады дынчыш. Партизансем хызен позицийсене пырақса кайныне немешсем ансіз чертесе, кашны роттатана вырына вуншар шин хварчыш. Весен хутран зитрен пыжал бергелесе сасу думалла. Тада тышман разведчикізем келсен, беш шабышмалла да тол шудылчен шур жүргенче варман херене тұқса, отряда шыраза тұпмалла. Шене вырына күжасыне шар дислокация улыштарны деші. Шак маневр мирлі заманара да яланах яга бұлса Варшыра вара темтерлі чармавда тубынать. Пірізем және вырында қызене мән кәтне жінжен ұтлашы жоғышланыбе хумғанса, шуғалза каяшы де, киві вырына керлі ябалызыне мансах варашы. Тепризем тәлзір кускалса жүресі хақлы вғыда сая ярашы. Вешімі жызем ұтлашы васқаныбе шыппын бұрас вырынне шывжавғаларашы шаплан болдыр дезе, Турханов отряда ерце бұрағансыне, ротты командирісіне бұлышма салатса янычы. Щучрирцен икізегетре, вәзем пурде шәне командный пункра бұғынчыш. Кәше хунда халық шәрнеерце бұраган командирсем де бұрсатачыш. Вғыт шитре, тері полковник чәнне жінзем пурде бұғынныне тірслене хышын. Савандеев юлдаш, командирсене шәне задачызембе палаштарыр. Юлдашсем тересі вандеев. Юлашки крала руды руд тепрен улшынны бирки, пирін пулас операция плане улштармалла бүлчі. Кударанчен эбир тыршман унгине кондыр енчен татма жоғышланычы. Халі шүршір енчен татса дуғас термір. Мэншін, чыррегеме дыдынча Айкашев. Да, жын. Тошманын теп вэзем пире сталёва волі жевіхінче кітседрашы. Хывырақ біледір, сонжыр ширіп сыбыран мар, шерік сыбыран тадылать. Тошман сонжырын шерік сыппи халі мар, шүр Чепуха! Шере зурчы Айкашев. Хевел аназумын шеш, эбе немішсене сталёва волі бадын зад похрым. Кошт пергелешні хышынах, саншыве урлы хыды хуйханны сурых кәдәвебек кашса дарчыш. Хамалрай игі мар, игі ротты болны болсан, эбір халі шағында табырдатса дарас вырынне, жешуф воевод свинчи тышмана тустармаллатчы. Да, тустармалладчы Санбада влашма вғычук, севен галары Савандеев. Командование сирен ума шәне задачылардать, итлер. Пирін жешуф мар, келтсі воевод свине кушса Кындырлачень хамыр отрядпа халық шәрін батальонезіне вислы урлыға жарза бітерес бұлать. Шәгіже ағымынлі бір. Соколовпа Кальтенберг юлдашсен ушканезем авангардра бұлашы. Авангардын задачызіне візем малданақ білзедіні отрядын шүлі Пшебышевский графын именейбе лараган чиркүллі ял урлы вырдать. Немешсен икшір шитміл полген штабе граф именне пырза вырнашны. Шав полкри батальонба артиллерий батареи чиркүллі ялдадырашы. Байдерековпа па Валжанин рот полк штабне, Краковский батальонен чиргүллі ялды ташмана шемірзедік малла. Хамырын теп колоннына сулахай фланкран Асташинский батальоне сылдым енчен вак партизан отряджізем хыжалдан Айкашев ротты хүделезе бұмалла. Онландыри, онландымыр теріш командирзем. Ыйдусем бури, үйцадыма вғычук тері валжанин. Баятсем шабы-шаба хадырлензе шитни не терслес Тәріс, келші отряд командирі. Тадай ике сехет тул шудылмады дынать. Хевел тухичен пирін хамыр умра драган тұшмана шемірсе тықса, вислы херіне васқамалла. Унсырын Сталёвы воль тавражынче драган танк сембе самоход кызем хваласа житме булдарашы. Вара анлы жив урлы булмары. Немішсен де бире чырмандырма булдарать, хушса хучы Савандеев. Курадри кындыр енчен шумыр капланза келет. Шумыр немле де хыружымар. Пере туры да булышать, да пулышать, тере Айкашев. Туры булжаса шанда худа алы усандыр теші, азырхаттаржы полковник. Юлдашсем, шабужу бушланзан, шакнан маныр. Керек кепле булзан да, эбир шак вырмана кайылла таврын маспыр. Шанба тем жүл евір келсен де малалла шеш турдыныр. Пирен шылыныш малда, хыжалда вилім шеш. Шакна кашны боец, кашны командир пілзе дадыр. Онландыри. Онландымыр полковник юлдаш. Тереш командирзем. Апла булзан салынма булдарадыр. Пызык онышлық сунадып сире хаклы юлдашсем. Ошын озаца Турханов командирзене. Шандалык тембек шырық чухнеде кашпа сывлыш ужылаганчы. Көшір апла булмары. Сывламада йывыр. Пăчепирки çам гана та тартапса тухать. Тетім бұл туллы тұллы ұйық квак шуды сапма бұшланычы. Шур тілнелі Карпатта візем енжен тачка білітсем еваланса тұқрыште, шылдырлы түбіне хура чадыр карныбек хубырлаза илчіш. Ху ситрен шау чадыра темлі вой урлы бірлі турца журать. Варат тексім дүбе жардары шуды шишсе илет. Шал шуды сүнзен тебір замантран, таштан инже трен, тискер сазы тарын ихран сарымсыр вратнышын тарықны уба мәгірне ебір, кәмзірдетсе келет. Турханов адам краковский батальонне шул майлы шеш кірзі дұқры. Командирзем жолнышсыне патронзем дерне. Санитарсем боецен суран шықмалны хадырсем бурри жүккене діріслеші. Вадырақ салдаксем шабышура булман бұлман юлдашызіне кирлі канашсем ландарашы. Кунда ширип ерге. Кашны хоешне лайық біліне күжа күрін по Похуда тухсан эзышта буладын, ыйтры Краковский. Байдиреков тебе пірлі бы жұтладып. Унда шук булсан Валшанин бәдінче жырыр, тері Турханов. Ундан вăл Бадиреков ротыне керсе тухрре. Кунда да йергеллех. Бэтсембе командирсем çула тухма хаттеррленсе çитнне. Сигнал параса шеш ккытеше. Кальтенберг па Соколов уй хренче шыппын калашса дыраща. Мӹнлепек туйнать. Карательсем ылжы ихран сарым манши ыйтрре Турханов. Вранни сізін мешха. Тетемрен хыраган зем ялан хебеге кашны вунжар минутра тавралыға ракетті шудатса шудатсадырашы тада хутран ситрен пұшалезіне шалтлаттарашы, дері Соколов. Чынақты, немесем драган вырындан онда да кунда ракетазем шишсех барны көріннать. Тырсан-тырсан пұжал е автомат калаза илет. Эзір хадери, такшанах хадірленсе жетіне. Мотора әже ярасы гына юлчанде хуравлары канрат. Апла бұлзан әже ярыр. Кальтенберг бронетранспортер жинел бұрзаларжы, Соколов чәлбірден дыцатанылар жіне утланжы. Вәштерір, алы сулчы полковник. Онышлық сунадып бронетранспортер вырмандан керлеттерсе тухрыди, чугун шулбай унашар тозылса вырдаган шоссе енелле кайса жуғалчы. Соколов хейн утлы разведчигізіне граф имене енелле уйурлах ертсе кайры. Візем хышын партизансен теп вайзембе халықшарын батальоне земде уят ухрыш. Шоссе жіне тухсан Кальтенберг фарызыне шутмақ Халі бронетранспортер нигамран пыдан мазр хыюлын керлеттерзе бұрад. Иншетри тылра чын-чын әсі світсем за жүрешшенде. Граф имен нейлсе каяган шул юппине жидесі алуыт мыл метр юлзан, шул жіне неміш автоматчиге тұқсады жиде автомобиле чарын садыма сылды сылдымалдыне жіклері. Пасиршайн, кышқыржы был. Фатерлянд, Херкоммен чынчы Кальтенберг. Фары шуды кужа епленіне чыдаймазыр питне зулахай жанныбе хубырласа удаган автоматчик бронетранспортер батне бұрзатычы жүде машина жінче чулран касадуны кілеткезембек ним хускалмазыр түлензе лараган эсэсовеціне курса хытса гайры. Кашарыр гер фюрер, эбі күнда камларса бұн не пілмезір пропуск үйтрым мұғырдатры бұл. Терес турын, ұрлары Конрад. Часовой сезімлі бұлмалла, анжа хезім апы чейндірадын. Үтізем кана ашы лейтенант чаплахушы. Эзірмежен, ширімбіліккен, лейтенант жешта. Палат кравырдать. Конрад шырианчы. Он хышын эсэсвцем бек тумланна паляксем те шере зикрыш. Шак ёвштэм йывштеммисем хушыне карна палаткыран кительне юйле яны офицер кучысене пәчкача евр чишкисемпе садыргалаза тухрре. Хаген камбагала жадыннесе, ыйтрр вăл, ыйхыллы сазыба. штурм фюрер сиренчинчен идать, шухалза кайры часавой. Кюрер пистолета Уным несексе тухса кышкырчы кальтенберг. Фюрер яжбе сире арстле деп. Мӹншӹн, сехрихо прелейтенантын, эбі тубада туба да Эзір езіргенышны бұлі. Юлек чупса де ун пистолетне кобыра жын еврябыр каларса илчче. Эй, палатка ризем! Палатка аныне автоматпа теллесе кышкырчы канрат. Тухыр хабартах! Мен бұлза иртіне пілмен салдақсем, палат кран зікседу хрыште, пірре бұшне командир командирішіне, тепре пур енженде автоматсембе әсесі бітсем жіне тілінзе бұхрыш. Хеш пыжалыра шіре хурыр, команда бачык Альтенберг. Хуралда жывырнышын сире фюрер яджібе арестле Вилесле зехерлене салдаксем автоматчесембе винтовкисене палат кумне кубласы хучыш. Шак вахытра Соколов лейтенант хыйн отра жібе берзі житре. Пурди немішсембек тумланны. Лейтенант паюнашар яничек улалаша утланса бырать. Хайль Гитлер! Саламларе выл эсэсовецене. Хайль Гитлер! Аллыне малла тастрыканрат гер оберштурмфюрер, шак ыйхычып тезіне дивизия штабнелзе гайр. Шәне хурал келечен шул юппене хывыры тратришін зем сыхлазадачар. Утлы партизан зем чатресе траган немішсене шавырса илчіш. Аллырсене жұрым гышне кышкыржы янечек. Шаседары худар, хавыртрақ, тада хавыртрақ. Шығыну жүзем, чынчы Соколов. Он батне вижі юланут бұрза жарынчы. Эбе полковник штабынчен, тері бірі чывашла. Эбе адам Краковский батальонен жән пілдерчі тепри. Эбе Эдвард Асташинский батальонен жән полякла калары вещіміжі. Хавар командирсене кайса калар. Граф инчі тада чергүл ялды немішсене табынма шул уже тері Соколов. Веше юланут кайлавиштерчі. Кальтенберг па Соколов хызен зэмбе вислы Байдиреков ротты чугунчул урлыкашса граф именне виженчен чавырса илчче. Пшебышевский граф выржы тухсанах Польшыран Лондона тухсадарнычы. Вăдыртăхырмыш жылданба, кунда хевел прусирен келіне улбут хужаланса забурынат малданах вăл кивелнне хуралдысембе тахшана хижилме пучланы кермене юзама хытланса Анчах оккупаци режиме шанчăк сыррине сисен юза вешесене тăвакан рабочисене салтса графран юлны путвал тулли эрех пичкисене пужантарма пикенче. Иртне качта вăл штапри офицерсембе çурçерченех эшкешнечче. паллах, пучлықсем, үзір чух салдықсем пыр небе аптыразатымашы. Шавна була партизанзем пыжал сасы рах, постра драган часовойзене вілерзе пітерчіште кермен зэмбе, сарай видеалыгезенчен гранаты хыйтілін хыпса тухаган шывек ябалал тултарны кызыне выргындарчыш. Темеше минут хушынче граф имени шадырдатса жунаган кывайт пулзадычы. Ұжы иғыран вранны фашистсем хыды болғанса, аялдан тоғынны кебейем вешенех чүречеренсе кеші. Алксенчен чупсадуғашы де, партизансен тұхлан тетризем бұрзадивнебе ашы. Чергүл ялда әш урықларақ бүлчі. Неміштем кунда вич хут йышлырахчы тада шивырмада хрешен жүрчісіне салынса бітнечі. Шаванба түрек пурне де шавырза илме май Шитменіне кунда часовой земде сезімлерек пульчыш. Шабақта пір сехеде яғын херсе шабышны хышын, халық шарын батальоне тышмана тікрі. Ялчыннесем пулышнипе жолнышсем матчат резіне тада терлі путвалсемпе нюхрепсене пытанса пәтнне нимешсене пурне те шыраса тупрщ. Батальон командирі шеш, хыйдавра пухынна пәчік ұшқынба ялдан тұқса дарма Краковский візіне хвалама ике взвод ярашынчыде Турханов чарчы. чук жүк теревіл. Пирін пантонлы кебер патне васкамалла. Вислы патне легайрыш партизанзембе халық шәрін батальонезем више пая уйрылчыш. Кашны колоннара пір батальон. Турханов обоза хүделеме Валжанин ротынчен пір взвод уйрсапачы. Эсе пирінбе пірле бұрадыны. Ытры радиостан цивырнаштанны шымыл машыны шынчелар забыраган Ева. Шук, эбір уйурлы түрі гаятпыр. Транспорт колонны жеш шулба бымалла. Тері Турханов. Володя, итлеха, темшін чун шикренеген бүлчі. Санба бірлі бұма юрамайши. Шыпыны итрі полковник ран ева. Аншыклен, сире шанчықлы хуралсық лаза Эбе Эбі хамшын мар, саншын шыкленедіп, тарғашын, ан ұйрылса кайха, пірлі бұрынмада, вілмеде аван деші. Велесі жінжен анда азын, перін бұрынмаш ешімітленмелі. Көшізіне жылза тебітте, малалла хыюлын бақса Висла леш енче жыраса тупып, кашчен сывы бұл. Кашчен тубаймасан, ыран тупып. Ыран тубаймасан виш мене, Тыват мине, тебірернерен, уйықран, шулдал кран жыраса тупып. Кәтсехтір, ангулян, вилімшітсенде сана курмазыр вилес шук. Сывы бұл тузым. Херін пичедыры күшчүл тумламезем шыбырдатсақ юхсанчыш. Полковник ал сүлчіде Опель адмирал лавзем хыщын тузан йозырлантарса кайры. Партизан зен теп бәйзем инчетрек вагарсалараган вырман еннелле жолды түріш. Асташинский батальоне иге километр ярақ күшса бұрат. Утлы разведка пурлавзем хыщын тузан шеклендерзе кайры. Тул жудылса шитренде, анчах түбене хура білітсем хубырланы бірге хевел көрінмаш. Кындыр енже халде асладикім зірдет нейлденет. Хутран ситрен конда да пытпат үкелетте каллех чарынать. Партизансем ыраш пусы хушыбе удащы. Пучах кыларны семіз ыраш, сене таван уйхире аза илдерет. Кучум жаран жыран курмахынық тұқсадырашы. Таван колхозра херзе уды чулас вырынне, ташты шиджи ютра семіз ядаптаса жүремелі бұлны чуна хурландырад. пушы сене усса удашы візем. Инші тренк вагарса курынны вырмана партизансем шичесе хетре шитреш. Ку кондырдан шуршыр еннелле тазылаган шүллі сыртсемдіріне ларза юлны вады юманлық пульчымен. Айлымра вислы юқса вырдадь. Пантонлы кебер кундан ывыш тумане шинчипеге лайық Партизан Партизансем рашана бірзагене чух унурлы темле шаркашатчы. Турханов бинокльне кучсем патне тытрде, кебер шинчи шинсен хуле ал тесе шырна вишкедеслексем жіленне курса, халық шарне баллаза илчче. Краковский батальоне булас шухшларевал. Матур баляксем, кадартна трах шывырлы кашса бдеші. Үтті васкамалла. Вислан сылдым жиранесы век. Шывхеребе дызылаган улықра, шулман жаранзем хымышлы шурлықсем, шүше хыватым мезем Кебер Кебербатне елсе бұраган шула айлы мурлы кубалана дамбы тұрық хывна. Улыхран тухсанах шул вижееннеле юплензе гаять. Трафием Кузьмич, Ченчі Турханов подрывник сен командирне. Дамбы жіне противотанковый минозем ларца тұқсан, хамыры отряда кашма чырмандармежи. Ибір мины лартна деле вұқытлыға тыпра бұр. Партизанцем каштабы цен топрине хаврт сирме булать. Тере Громов. Юре. Понтон сене сирбетсе ямада хадерленсе торыр. Подрывниксем взрывчатка диене лава кибербатне илсе Иван Петрович, Айкашев рот тебе вак партизан отряджезем ышта хыямада кайзы кәжішші. Итры полковник. Вишіміш ротари коммунистсем тенчеш, трофейлылла жазем жіне утланса келчеш. Шавзінчен ыйцаблер мари, чынсе келір Савандеев кычык турцанах вырмандан лаша шавытны партизанзем келсе тычыш. Рота ішта, был коник Граф именейінче, партизанзем эрех путвали допрыш. Командир пір пичкіне евандарса тухма Тахыше пичкетіп не пурдыба жапса ұшры. Вара пурде кателок сембе ұсса Пуяндай кін пире шамын жән пілдірмей ячы. Тере келнізін жән пірі. Шак хыбар Турханова тарықтарза ячы. Оның халех ут утланса граф именіне таврынас келчі. бақ персе бірақытым шау тұрнақ кая, бол. Анча хыне хый вғытрады Соколов юлдаш. Сан кунда мише боец. Ыйтрывыл разведчик енне шаврынса. Вун біршін. Ытызем разведкран таврын манха. хуравлар лейтенант. Лажырсене утланырда. графи не тухсавиштерір. Айкашыва қалыр, Хыйн ротыне тебір сегетте вадыр минутран кунда илсе келмезен. Пәдім отрядум не илсе тухса перзе бірахадып. Эбир каланы нейтлемезен, Ыйтры Соколов. Ундах берзе бұрағырды ротыне пуяндайкин юлдашпа бірлі үлзе келер. Васкыр, вғычук, бір минутта заян ярыр. Сықалов, чеш де лашы жіне ұтланчы. Манхышран хышран вештерір. Вырынданақ секебе яжыла жіне лейтенант. Вара утлы партизанзем часақ кушран жуғалчыш. Шук, айкашыва нимбеде рота марчы пыжырғанчы полковник. Майор ятне шертсе бурна чеш. Паянах командирсіне бұғадып та вырындан ғыларадып. Шанчыға керес дейт бұлзан, ахал баец болса шабыштыр. Тевіштір жынна херхенне хаққылаларма бұлдарадь. Шак вақытра, радамы енне каякан çулпа çархыннисем строй стройбол килни курынчче. Торханов бинокльне хăвырт бахре. А Асташинский батальоне çывхаратмән. Турханов поляксене хириш тухрре. Чиберех шетрри, ыйттр бол батальон командиринчен. Шидеси ттеррестегелех шетремер, анчах иге хуччен ташман разведчикізімбе бергелешсе илмелекрре. Радиомысль енчен моторзем керллене илтенет. Танксем келеші болмалла. Шаванба хыжай улаган кеберсене пурне де аргатсады крымырдада шула иге енчен чын кызыртсембе тарын шурлықсем хесне вырынсене минызем ларцах вардымыр. Кутан ксене вишеді вады сехет тыцадыма туны ырлары Турханов. Халі батальона кебер урлыға жарырда Свен Ток Шиск тавезем хушинчи вырмана илсе керір. Малашне мен думалы бірге унда тепленрек қалашы бір. Эзір хывыр бұрлық жанға жастедір. Сирін хышранақ кашма бұшлат бұр. Апла бұлзан сывы бұлыр. Чибер гайыр. Поляксем самаяқы жәнне бұлмалла. Батальон калынны 5 километра яғын тұзылны. Шауынба візем кеберурлы тебрізге кейін кашса ғайрыш. Халенде чывашсен кашмаллачы. Анчах айкашев ротыне бірақсақ варма юраманны хупплать пәтчен юлны ротына тышман табынса ма мабылдарачки. Командир тимсір бұлнышын бойытсем айыплымар, вәсене инге крен хыдармаллах. Шаплаш ухышласа чух, Турханов патне Соколов яна чихыну жіберсе шитрі. Хай йывырын сывлать. Пашказа дыраганлаши урисем дырых кыбык юхать. Вишіміш ротына граф имене инжен аран-аран хузаглардымыр рапортлары шығынушы. Үгіде керес шын булмарыш. Хирішті мағытлан забық нізенчен вишшешне шавындақ персе малекрі. Варра үттізен үзірі иртір бұлғас. Тожалесіне шақса шула тухрыш. Халевізіне Соколов лейтенант кедюх бек чүптарза келет. Тебір шурсеге кетрен кунда бұлеш. Тавда бұш, ұрылары полковник. Шак вăхытра сылдым енчи шулба пелік юланут сиккипе чуптарса килни көрінчі. Кавалерсем неміш салда пек тумланнă. Анжақ суллахай хулесене херллен таба туртса çыхнинчен весем Соколов өтірәдінчі разведчиксем иккенне пілме йывыр бұлмары. Хыйзем педе васкашы булмалла, Ағал те кайыкла бұраган лажесене саламат Полковник юлдаш, Шере тюплетсе үкне лажи жинчен сіксе дырзагалар егітізінчен маларах шетне разведчик. Красник хулы енчен тошман мотопехотты жывғарза келет. Малда вуны мотоциклист, хыжалда автоматчик сем тиене пил грузовик. Весене чарса дырадас э бир веші километрды ятсыр шырмауырлы хывна кебере ішсе андардымыр. Тошманын артиллери пури, курын маре. Лару тұру қывырт пызылса бұрад. Радамысль енчен танксем келеші. Шүршір енчен мұтыпе Шығыну жы, чынчы Турханов. Вештер Громов патне. Халех сылдым рейшула минладыр. Кәтседраган юлану цинчен пірі понтон кебер патнелі үткінчі. Полковник юлдаш. үлтмелі мар шыпын Савандеев. Кунди сене хвыртрах кебер урлы качаран марши. Вислы леш енче кетседіма шанчыкларах пулі. Обоспа ана хүделеген свода качарса ярыр. Иттізем кунтах юлчыр. Мен дума. фроттыне булышма. Ундишин зем хызем айыплы. Шыршынна жылассышын, ик навлерзе вілерсе бідерсен пиренигамда пушран шолме. Шинсем бурде айплы мар. командири шеш айыплы. Хамыра тембек евір келсенде, юлдашсене бірақса қайма бір Баллах, айкашыва явап тұттармалы кетек, анча хыттесене шаласақ бұлад. Эпе каланы бек тавыр. Савандев пәдім обоза кибер ұрлыға жерзе яжы. Турханов командирсене хыпатнечін дерчі. Юлдаш сем, теревіл. Красник енчен келеген немішсене кибер батнечі чен шымірседі қас Шул юппинчи хвалыха, валжанин роттенчен шур за засадына ярбыр. Вұл тышман авангард жібе шабыш шабышса хамыр жақтыр Ку хышалдан келеген карателзіне вырман херрине елдіртсе илсе келі. Вара тұшманын тіп войне сазардық табыны бұрда шымірседігі бұр Хадірленер партизансем командир бана приказа пурнышламма тытынчыш. Пересем окопсем те теприсем пулеметсембе минометсене залардашы. Засады дума уйырны шур взвод анадалла хывырт чупсаанчы де, хыва темезем ушне кірзі бұданчы. Разведчиксем каланы терс пульчы, шур сихет дейіртмері, шивыхри тузем хыжынчен, мотоциклистсем тузан юзарландарса килни көрінчі. Танк сене хириш лартны тілінчен весем чипере хиртсе кайрыш. Анчах шул юппене шидесі водыр хері худым юлзан, хвалы храбыдан сатыны партизансем візене сасардык хурадықлан шум райне турыш. Вуны мотоциклран перешеш кайылла шаврын сатарса қыдыл малгерчі. Шак тді жумын лебул красник енчен келеген немешсем аванах курчш, Анжақ партизанзем хвалыхра гына мар, сырт шенче юманлықра да нумайынныне тавжырза Шавынба Шағын ба, хызене мінлі хрушлық кетседінне сисмезір, грузовикесене тада хвыртрақ чуптарчш. Кешех малда пыраган автомобиль подрывниксем лартны мина тіліне пулса сирбінзе кайры. Он хыжинчи вездеход хыружы вырындан пырынза ирдесшін дамбы жинчен анма бушланычы де иккіміш мина анада жундарса ячы. Үттізем малалла кайма хыяй марыш. Ышта шавында жарынса тыжыш. Шак вăхытра, хыватеме жынче бытансадыны партизансем, бұдықшыдық сембе тада уйрымын лараган йывыш хютезембе узы курса, юманлых еннелле чупма бигенчеш. Фашистсем засадыри партизансене вырмана тарса үкме парас мартесе, пыжал бере-бере шула пүлмелле уюрлах чупреш. Командазыр анперер, азырхаттарчы Турханов, вырманда дыраган партизансене снайперсем, тышман офицерзем пулеметчикісіне перзе перзевілерір. Юманлық лешене Айкашев ротышицы чарынчы, пілдерчі штаб начальнике. Она мінле задани барас. Резерв радодор. Карательзем тем бек васканы булсан да, засадра тоны партизансен шулне пүлмел кереймеріш. Шавынба валжанин ротынчен яны шур взвод мінбурде вишешін гына жуғатры ыттесем чип-чиперех юманлыға бырса кетеш. Тайлықра сабаланса кайны фашистсем вырманда хыйсене мінлі хырушлық кетседінне халде сисменьха. Малдан хибегех пожалесене пергелесе тывалла жубашы. «Гранаты к бою!» — команды бачы Турханов немешсен малды речесем вадыру машив харзан. «Огонь!» Тебір самантран Ташман чупса сабыны жерде гранатысем шартлада шартлада жүрілмады дінжеш. Пышал бені, автоматсембе пулеметсем шадырдатны, минусем не пәдім тавралыға жетредет. Фашистсен сірек шыр жүмнеліп чынмала бөлчі. офицері офицерізем хайзен позиции шанчықсырыне. Вармана бұрза керсен кен шылынма булас сіне сисріште, салдақсыне аттақына тұратма құтлан забықрыш анжа хусси булмары. Кара сайралза юлны речізем, атта кына кая вырынне кайылла дармада пратрыш. Хоза житсе вілерзе бідерір, команды бачы Турханов. Таван жыршывжан, ура! Керлезе кайры тенче. Шилді бұл құватлын хватлын жымірзі бұрашы партизанзем. Вилесле зәхірленне фашистсене хусашидеші де, автоматранда берзе андарашы, штықпа да жіксе Пәдім сұрттайлы ки, семіз квак мундир тоғынны шын виллізім бевиденче. Автомобилізем жіне бұрзаларма әлгірнезем шеш тарза құдылчыш. Халенде вислы урлы хұртақ каштағаймалыне бұр дезесіріш. Турханов командирсене юлашки кадар тусем пачы. Пәррем шпей икіміш кебер урлы умлы хышлын кашса каймалла. Вишшіміш роттари малдан вильна немешсен хыш буштармалла. Айкашев ротты шывурлы кашса бітсен, подрывниксен понтон кебере сирбетсе ямалла. Шагы тума полковник мӹнь бурыде ет шеш бачы. Сулахай жиранда отряд командир батне Кальтенберг чупсабычы. Вол тиншеш малда гурнца лараган хуларан бензин илсе духнамен. Унда немле шарда жук. Окупаций режиме кывак полиция çинче гына тытын Разведчик Разведчиксембе бірле бұрза табынсан, полиция ним мар çемрсе ма булать. бир пуян илзе духма булдарат булдаратпыр. Полковник юлдаш, юради, ыйтры канрат. Хулана табына сыплана кеменче. Шабақта тышмана сыдыр дума майпур жух, лыпкын иртсе юраманныне пілзе Турханов Кальтенберг үйтнебе келешірі. Вара Соколовпа Конрад ерце бұраган партизанцем хула енелле васказа кайрыш. Байдиреков па Валжанин ротызем шывурлы кашса сулахай жиранды тарын шырмана керсе кушран шуғалсан, Турханов лашыне утланастенетче, шак вғытра он патне пәтчен юланут вештерсе келіне көрінчі. Камшы ку. Ташман боядзі була шуққа. Фашисіне маларица гайны партизанзем тұтса жармалла. Шихыну марши. Пәчен юланут чынахах адам краковский яны шин бульчы. Выллаши шинчен анмазрах шул юзама хадырлесе хуны чул куби жумне тайынсатыны Турханова бұрзады тарчы. Владимир Александрович вырыс саспалызене латинла саспалызембе пытраштарса ширны батальон командирі. Эбир Брашков ялнешітсе чарындымыр. Кунда хеллеренбе пірнеміште булман екен. Ял шыннезем перепиде хавасланса кіцейлчіш, тада середе хына Камылыр болсан, партизан сене түрек кунда илсе келер. Ялібек мұнча ғотны, пере кунда кышта канзайлмен да чырмандарас шук полковник бықса шаврынчы. Байдиреков ротты жол юппине жылғарад. Валжанин хыйн боецзене шырмаран илсе тухайманха. Айкашев ротты кебершіне бұрса кәне. Тебір вуны минутран пәдем отряд вислы урлы кашса бітмелі. Тошман унгинчен онышлы тухрымыр. Пулас шабы жүзем умын перекон ганзан да жылықмар. Шитменіне партизанзен мұнча кірседа салмалла. Шар хадірзембе думдерзе де самаях юзамалла. Поляксем ыры кымылбахынан ачынайшы булсан ма каясмар шухшлар Турханов. Батальон командирне калар, ибер тюрех Брашков ялне бұратпыр тері бұл. Шихыну жылашыне вырынданах циккебе ярса шырматырых вырдаган шолба тывалла вештерчі. Халі Байдиреков Павал жанына маршрут улшынны жінчен білдерме Мурзаева ярадып, шухшлар полковник. Алим шабы жура яланақ яланах командирба бірле булмалыне лайық білет. Шаванба Турханова бірақса каяшын марчы. Анжақ юратны командир хый жіне тенгерсе бұқныне түйсей лашыне утланчы де малакайны роттызем хышн вштерчче. Шак вăхытра хевелдуғыш енчен кімзірдетне сасызем илтенсе кайрыш. Улық тұрық танксем кірлеттерзі Агапери шүлі дамбы жіне бұрзагәчі жіде түрек кебер патненле ұтқынжы. Үттізем ұнхышын басқашы. Мен бұре шиджі танк. Малда подрывник подрывниксем ларцах варны мина тіліне бұлса сірбінзе кайры. Дамбан сірбіргі үттізем ұндан пұрынзайырдей меріш. Кайылла чакрыште айкашев роттыне тубызын жән бемедідінчіш. Снаряд хышын снаряд Партизан Партизансем чупсабыны жерде унда да кунда хура сем сербінеші. Громов Байкашев маршрут улжынныне пілмеші. Візем келесе шагындах кетседрас пулі, бұжылда Турханов. Сазардық сылыжа хватлы сасы чытреце яжы. Кипер айынче пір харызақ више жерде мина жүрілнімін. Више пон тон шыва бұдашы. Үттізем ижілсе анны кібербе бірле анадалла юқса Подрывник сене мұқтав. Чунданақ савынчы Турханов. Тышман тангізен шывурлы кашасы пәттірі. Паянах Громова орден бама ұйтса радиограмма ярадып. Анчах шәгімеде пұрнышлама пулмары. Шивыхрах иге снаряд шүрілчі. Пәрі чулгубіне пырзативре, тепри лашаба юнажарах вудхем зірбітрі. Турханов шер жумнелып чынасшынчыде май келмері. Чевен она хул давра явалан чілберден турца шүлеллежеклері. Шыбақ шав замантра снаряд шурылсан, сывлыша шеклене чулкадыке шабынчы. бұрзашабынчы. Кужумынчен сары, херлі калагун кыземвеш сертме пушларыш. Вара полковник пырынчен юн юхтараган лажибе берле шәре Партизанзем умбатне чупса шынче Малалла, малалла, хвалар візіне Айкашев. Полковник вильні, ховыр шылыныр. Те аслызем хуштынчен ертмеғнық манран. Те тавраллах снарядсем шуролнаран. Байтсем чарын сатымарыш. Тарын шырмана керсе пыданма васкарыш. Турханов выртнышыре Айкашев печенях пырзадычы. Малдан вол тавралла бұқса шаврынчы. Ондан хый мін хытланныне нигам да курманныне сиссен, лажа юнебе вараланса пәтне полковника ура пужебе келесе пахры. Вилне. Мыгырдаттырывыл хыйтәллін. Тұрра шәкір. Тіне хунран хыдылдымінде. Хыйны хый вилім сіртізе шутлыланы чіпулі. Вәшімсірех тышманба шабылшашын шунчы. Шук тузымжым. Выржывыл пурнышпа вылягана хизіплемеш. Тыдатте конца хурать. Агых аль шагындах шырзе выртын. Эбі вара паттыра тухма да санвырынна керзе ларып. Да, керзе ларып.